јас некако почувствував потреба да и за самиот себе, но и за вас да се дообјаснам околу онаа парабола во Лука 17 глава, кој што малко ја наштапме минатиот пат во контекст на тој текст Лука или 17 глава од 1 до 10. Тоа е текстот, меѓутоа од 7 до 10 е параболата, Значи Лука 17 глава. Од 7 до 10. Ајде да се подсетиме. Значи Исус се обрекне до учениците и вели: Кој од вас ако има слуга кој ора или го чува стадото, ќе му рече кога ќе се врати од поле: Дојди бргу и прилегни покрај трпезава. Нема ли да му каже, приготви ми нешто за вечера и препаши се, за нешто жена јадам и бијам, а тоа е тиха би. Заки му забрадаја слуга, што ја исполнил самет. Така и вие, кога исполнувате се што ви е заповедано, речете, ние сме неполезни слуги. Зашто ги извршувам, го извршуваме она што беше, што бевме должни да го извршиме. Ако ве прашам на што се секавате од минатата проповед, Најверојатно на црницата, на смоквите на осата, <laughs> ќе кажете. Се обично се памтат такви, такви моменти. Но, оно што беше клучно, рековме дека тешко е, не дека е лесно на некого да му простиш седом пати ако ти доја да, да, да се краја и доја во текот на еден ден. тоа нам ни е должност да му простиме, нам ни е должност да љубиме. Значи, ова да парабола, уште од старт, да кажам, не зборува, не учи за учтивост. Па сега тука да, значи, дека е лошо да бидеш учтив. Не сака тоа да каже Исус. Односот на господарот и слугата. Не сака да каже дека е лошо да кажеш фала или благодарам, да му се заблагодариш на некој. Тук учи за, зборува за очекувањата и зборува за тоа кој кому што му должи. Овде го имаме односот на, слу, на господар и слуга и тоа во она време. Не сега да ги мешаме слуга и господар во ова време, тоа време, какви биле, како бил односот. Во самата парабола слугата нема никаков проблем околу тоа каков е односот на господарот кон него, и ти спротивно, тие си ги знаат своите места, така да кажам. Е сега, која сме кај должноста, Дали имате должници вие во вашиот живот? Може има некој листа. Или би рекол повеќе, повеќе име листа на тоа во која банка се, колку должиме. Ние колку должиме, а дали имаме должности, тоа е, мислам, дали имаме должници, тоа е, не знам, во таа смисла, мислам, материјална. дали може и во таа листа, е малку пошироко вака, не само материјално, а баш кога коштат материјално должи. Не нешто. Јас не се кажам дека час коштат должи Да, ако размислуваме како некој се чувствуваме и како размислуваме, и тоа многу често во животот ние го правиме Господ како да ни е должен. Како да ни должи нешто. Еве на пример, кога сме послушни, кога ни иде така да кажам, држиме се како што треба, зарем Немаме некои очекување од Господа дека еве сега он со посебна наклонност гледа на нас, па не знам ние посебно нешто заслужуваме и така натаму. Нели е тоа како да очекуваме нешто од него, како да ни е должен дека ете. Да, ама некогаш имаме такви чувства, мора да, да признаеме. Слава на Бога, ако им изключи си, ако, ако не имаме таков проблем, Значи, заслужуваме, може би, повеќе внимание и така натаму. Или во, во друга ситуација, кога имаме негативни чувства, во тешка ситуација, во тешки околности која сме, зарем не велиме, добро бе, Господе, зарем ја го заслужив ова, па јас сум ти верен, ја одам на саб, секој сабота на црква, давам десетот, а се слушам, зарем јас ова го заслужив? Како да Господ не е должен нешто? Може би не сте почитувани на работното место кај што работите и може би ви иде да, да дадете отказ затоа што не сте почитувани и а, си велите тие не знаат што имаат. <laughs> Тие не знаат што ќе загубат. Како да ви е должен некој да нешто. Сега да се навратиме на оние одговорности кои што Господ ги спомнал овде во оваа 17 глава од почетокот. И еве ќе прочитаме пак први и втори стих. Им рече на своите ученици: Не е можно да не дојдат соблазни, но горко на оној преку кого доаѓаат. Подобро би било за него да му биде обесен мелнички камен на вратот и да го фрлат во морето, отколку да соблазни еден од мале, Значи, сериозни стихови, сериозно предупредување и поука, од, од, околу одговорноста наша да внимаваме како постапуваме со послабите. Значи, нашиот живот треба да охрабрува, а не да обезхрабрува доаѓање кај Господа и, и, и примање на, на, на верата. Мора да охрабрува, не да обезхрабрува. тоа подолу, нели, читавме за внимавајте на себе, ги предупредува Христос и вели, ако ти сгреши твојот брату, укори го и прости му, ако се покае. Ако и седом пати, значи, на ден згреши против тебе и седум пати се обрати кон тебе и рече, и рече се кајам, прости му. Значи, понизноста која што треба да ја покажеме, спремноста да простиме, на минатиот пат на сето ова, учениците ќе кажат, Господе, придај ни вера, значи ова не е можно. И рековме дека не е до големината на верата, туку до квалитетот на самата вера, не до квантитетот, квалитетот. А квалитетна е вера која што действува преку љубовта. Љубовта е клучна пак во целото ово па и која зборуваме за должности, за служење. Во тој контекст ќе размислуваме. Немате да размислуваме во контекст на оправдување со вера. Не знаеме дека а, Господ платил се за нас. Така да кажем, ги платил сите сметки дека спасението е повеќе од сигурно. Но во контекст на нашето служење, нашиот однос кон тоа што тој го направил. Значи, е сега, Ако навистина внимаваме да не соблазниме некого, ако навистина сме понизни, ако навистина сме а, добри и секојаш спремни да простиме, ако се држиме ова како што треба, тоа како размислуваме и како гледаме на себе, како размислуваме за себе? Дали сме како фарисеите, може би имаме листа и велиме, Господи, ова прам, тоа прам, ова прам, тоа прам. Значи, кој е како мене. И јас не сум како овој другиот. Че очекуваш нешто од Господа, како да Господ нешто ти е должен, ако ти, ти држи се како што треба. Христијанинот не треба да биде фарисеј, христијанинот треба да е понизен, и тоа знаете во која смисла, не? некојаш, велиме, понизноста е, зато во овој контекст, значи, а, ја, ја заслужувам повисоко место, ама еве, јас сум понизен, може и понизен. Не. Ние треба да гледаме дека <laughs> заслужуваме пониско место. Во, во таа смисла. Понизност, наистина. И затоа што и се да извршуваме, ние тоа го правиме затоа што ни е должност према Господ. Тоа е должност. Сеја кај параболата сме. Значи, ја прочитавме веќе. Но имаме тука три, Исус поставува три реторички прашања, значи, кои што, што одговори се подразбираат, тој ги дава. Вели, првото прашање во седмиот стих, кој од вас, ако има слуга, значи односот реков слуга, господар во она време, кој од вас ако има слуга, значи еве, ние сме господарите и имаме слуга. И веројатно станува збор овде за некој посиромашен господар, немал повеќе слуги, имал еден, па тој имал еден куп должности. Значи, морал да оди да ора, морал да оди да го чува станото и тука не му завршува должностите. Значи, кој од вас, ако има слуга кој ора или го чува стадото, ќе му рече, кој ќе се врати од поле, дојди бргу и прилегни покрај трпеза, И одговорот е не, нема да му го рече тоа. Слугата има должности. И тој си ги знае своите должности. Овде нема проблем а, слугата со господарот. Но поуката што Христос сака да им ја даде на учениците. Кои се очекувања наши од Господа, што и кој кому како должиме, дали Господ нам ни е нешто должен. Ако извршуваме секако што треба. Осигурно па дека вакво нешто не може да се случи меѓу во она време меѓу господар и слуга. Да од го дочека слугата и му рече седни ке јадеме заедно. Тоа дури би изгледало смешно во она време. Такво нешто. И сега второто прашање во 8 стих. Нема ли да му каже приготви ми нешто за вечера и препаши се за да ми служиш додека јадам и пијам, а потоа и ти јади да и пи. И овој одговорот е да, да, така ти му кажа. Затоа што тој, и покрај тоа што ги завршил дневните обврски, орал, копал, што правил таму, се грижил за стадото, тој се уште има обврски. Тоа е слугата. <clears throat> Е сега, реков, кој кому што му должи, кој што заслужува, кои се очекувањата, во тој поглед треба да ја сватиме параболата. Дали господарот е должен да му подготви вечера на, на своја слуга? Не. Дали нешто му должи на слугата, ако не го направите? Дали нешто му е должен господарот на слугата? Па не. Не. Во ред, тоа е веќе друго. Меѓу тоа, должностите. Да. Должностите се негови. Он, он е свесен дека е должен сето тоа да го прави. Нема тука проблем. Што значи, е околу неговата работа. Се во 9 стих вели, Зар ке му благодари на слугата што ја исполнил заповедта, што си ги извршил должностите си да ги Мора ли да му рече фала? Нема потреба од тоа. Значи, одговорите овде е не. пример, да речеме, еве, ако јас, ја не практикувам, значи, јас и снеже, еве, што може да се баболога или не знам, гости, ако имаме и така, може да отидеме некоја пица, значи, воопшто не практикуваме да идеме нешто по ресторани, во тоа, затоа што како прво нема пари за толку. Не, пица. А, но, еве, сега отидете, еве, во пицерија, и ќе нарачате капричиоза, тамо, не знам, наполитана, не знам, И ќе дое ќе ќе ви сготват, ќе значи ќе почекате таму колку 15-20 минути, ќе дојдат, ќе ве донесат пицата и да, мислам учтиво е да се да, да кажете благодарам нели на. тоа дали ќе бидете изненадени и Лелен ни подготвија пица, ни, ни, ни изготвија ручек. Дали тоа со изненадување го дочекате? Па не, тоа е Тоа е за очекување. Вие за тоа плакате, значи тоа е должност на тој што се го што држи пицеријата и ви носи пица. И бакшиш ако веќе сакате да оставите, тоа е до вас. Значи тоа се очекувањата. Е сега, апликацијата, употребата на сето ова е во десетиот стих, значи заклучокот на параболата. Така и вие, кога исполнувате се што ви е заповедано, речете, ние сме неполезни слуги, зашто ги изврш, го извршивме ова што, беше, што бевме должни да го извршиме. Што очекуваме ние од службата за Бога? Кои се нашите очекувања? Очекување во врска со работата, затоа што така е поделена параболата, и очекување во врска со тоа колку ние вредиме, како гледаме на себе. Еве, да речеме во врска со работата. Што веле десетиот стих? Значи, ако сме перфектно послушни, перфектно послушни во се, дали Господ не е нешто должен? Не. А најчесто, знаете, кој зборувам за тестови или не, ќе се сетам на, на времето основна школа, поготово им тест по математики од 100 бода, значи од 100 бода 100 да добиеш. Значи тоа беше фуф, неверојатно чувство, ја така го доживам. Но, од 100 да извадите 100 бода, и Господ ништо не ви е должен. Но, ова е, знаеме, невозможно. Мислам, во наши сили знаеме дека ние не можеме се да извршиме како што треба. И најчесто паѓаме, значи најчесто сме 60, 70, кажаме сега во поени ако Ако при 100, од 100 бода 100 извадиме, Господ не ни е должен, дали би очекувале ако 70 извадиме дека нешто Господ е должен? Не, ние сме му должни. Че значи, ние сме му должни во првиот и во вториот случај. Че значи, пак, не зборуваме во оној аспект на спасение и оправдување со вера. Знаеме дека Господ платил се тие 10.000 таланти. Се платил. Значи нешто што не било возможно ние да вратиме во аспект на должноста, на службата за Бога. <clears throat> Е сега, може би поголем проблем имаме со на второто. Нашите очекувања во врска со тоа колку ние вредиме. Тука е нашиот проблем. Зошто мислиме дека некој нам нешто ни е должен? Најчесто зошто е тоа? Затоа што имаме превисоко мислење за себе. И пример, еве, еве со случајот на, на прошка, значи, за да си простите, треба најнапред нешто да се скарате или било што да настане проблем и, и нешто што, што, што, што викате, а, он прв почна, он треба... Зошто, од каде е тоа? Затоа што имате високо мислење за себе. Ја немате понизност. Кој што е дел од љубовта, значи нормално, тој, од, кој, од тој карактер. Значи, мислиме дека некој нешто ни е должен, затоа што се цениме. Но, десетиот стик вели, и дури и седа држите како што треба. Речете, неполезни слуги. Пазите, ако броиме, еве, ја зборувавме о пуката, што се Господ направил за нас? Ние никој што не можеме да му се различи. Дали и ние, ако тоа што ни го заповедал, го правиме, нешто го благословуваме нема или благословите доаѓаат од него кон нас. Ние се збогатуваме. Во ред, него го збогатуваме во смисла на тоа што го браниме неговиот карактер, на тој начин го, го веселиме, го радуваме нашиот татко небесен. Како и секој нели син, ако му е послушен на, на татко, во земска смисла. И сега, кај ова, кај вредноста, кај, зашто го имаме проблемот тука? Ние немаме, може би, толку и не го гледаме тоа толку во односот, во оној вертикален однос со Господа, меѓутоа го, го гледаме во меѓучовечките односи, во хоризонталниот однос меѓу себе. Често пати знаеме да кажеме, луѓето не се фер кон нас. Јас ова правам, јас ова направив, е, ви во должностите од црквата или било што ти не се фер. Видите како ме третираат. Меѓутоа забораваме дека во тие наши меѓучовечки односи, кога му служиме на ближниот, всушност што, кому служиме ние? Му служиме на Господа. Што вели тамо и на овие најмалите ви, како им подадеш чаша вода, ако ги посетиш, ако... Ти на Господа му служиш пред се. Значи, ако луѓето не се фер кон нас, Што има врска тоа со тоа дали Господ, значи не смееме така да размислуваме дека а сега Господ не е фер кон нас, Господ не не третира како што треба. И повторно, нели, размислуваме во тој а, правец, а он ни е нешто сега должен тука. Не треба да ги мешаме тие работи. Но ние сме должни да ги любиме и ближните, и Бога. Секоја сме ние должни. Господ не ни е должен. Еве ќе ќе видиме само примерни за животот на Павле. Павле како пример во второ послание до Тимотеј. Второ послание до Тимотеј. Тимотеј послание. Четврта глава, Од 14 стих па до 18 ќе читаме. Павлеите така како а, доживал болки во својот живот за време на својата служба и тоа од оние најблиските, значи тогаш, тогаш боли највеќе. Значи, од 14 стих. Ковачот Александар ми направи многу зло. Господ ќе му плати според неговите дела не дека Павлова посакува, него едноставно повикува на, на праведниот Бог и на, на неговиот суд. И ти пази се од него, зашто им се противеше многу на нашите зборови. На Евангелијето, на она што го проповеда. При мојата прва по, а, одбрана, никој не беше со мене. Го оставија сам. Не му беше лесно. Сете се на Исуса. На Исуса му беше тешко што беше сам во Гециманија. Бараше подршка, било каква човечка, па Господ мораше ангел да му праќа. Значи, при мојата прва одбрана никој не беше со мене, туку сите ме оставија, нека не им се засмета тоа. Но Господ застана со мене. Значи, да, луѓето не се фер, луѓето вака и онака не третираат, но, видите како Павле размислува. Но Господ застана со мене, Господ беше постојано со мене и ми даде сила за да се исполни проповедањето преку мене и да чујат сите народи и се избави од лауска и, не, и се избави од лауската уста. Господ ќе ме избави од секое зло, дело и ќе ме запази за своето небесно царство. Нему слава за вечни векови. Амин. Ова е заклучекот, ова е пред самото погубување неговото. Да, луѓето беа нефер, ама тоа не значи дека Господ нешто мене ми должи. Како што ќе чујам коментари, јас толку време, јас животот си го дадов за службата, толку книги продадов, толку не знам што, а они вака на мене. А прво послание до Коринјаните 9 глава. Ова е страшно силен стик во овој контекст кој што зборуваме. Прво послание Горѓаните, 9 глава. Може во контекста мај да ќе прочитаме само еден стих, клучниот. 16 стих. Што вели Павле? Ако пак го проповедаме Евангелието, нема зашто да се фалам. Зашто? Зашто необходноста ми е наложена. И тоа ми е должност да го проповедам Евангелијето. И тешко мене, ако не го проповедам Евангелијето. Ова е клучен э, стих, можем да кажем, и, е, можем и, и сите други работи што ги кажем, но сега да ги гледаме низ призмата нова. Тешко мене, ако не му простам. Тешко мене, ако не служам од љубов. Тешко мене ако ова не правам, тешко мене ако не, тоа не правам, затоа што тоа е во спискот на должностите мои. Господ направил се, Господ дал се, ние, сега, потикнати од љубов, нормално во контекст на сето тоа, минатиот пат се кавате, кажувавме, па дури синоќе, пошто прочитаме дел од Ум карактер личност, кај што повторно Елен Вајд кажува, љубовта е таа предвижувачка сила, љубовта е таа енергија нема тие должности така да ни изгледаат нам, ако не ли тоа го правим ние од љубов, нормално. Ако, ако се е од некоја друга побуда, побуда тоа ќе ни биде тешко. Тоа ќе, ќе, ќе бидеме како постариот син во параболата, блудниот син, помладиот. Односто па и постариот, значи тука нема разлика меѓу нив двајцата, тие служеле и двајцата <laughs> не од љубов, <laughs> како да било сето тоа присило, па едниот избегал, а овој другиот па се жалел, зашто не го добил тоа што му следува, што му треба. Значи, еве, гледал на татко како должник. Се што правиме, правиме тоа е наша должност, тоа е затоа што Господ тоа го заслужува. Тоа е вообичаено за, за еден христијанин. Тоа треба да биде вообичаено. Не е, сум отишол, сум направил ова, сум осведочил цел град и да кажам тука, не знам што сум направил. Тоа ми е должност. Нормално нема секој талент за тоа, ама сите имаме различни таленти, па сите треба да ги користиме во, за, во службата за Бога. Значи, што треба да очекуваме од, од Господа ако му служиме верно, во се? Што? Ништо. Во овој контекст. Точно е, има награда. Ќе дојдеме до таму. Но во овој контекст, како што зборуваме, ништо, Бог не ни е ништо должен во таа смисла. Ние сме му должни, тоа колку сме му должни ние, ми ние се му должиме на него. Абе ние секој здив што го дишеме, му го должиме на Господа. Секој залчо што го јадеме, му го должиме на Господа. Се му должиме на Господа. Здравие, се што имаме. Се што ни дал. Се е благодарики му нему. И сега и покрај тоа. Значи, се да сме послужни, се да правиме како што треба, ние сме неполезни слуги. Но и покрај тоа, еве што кажува во Лука 12 глава. Значи, Лука, малку поназад, неколку глави. седми стих. Лука 12, 37. Блажени се оние слуги. Значи, сега сме во тој правец размислуваме, параболата беше кажана како да ние сме господарот. Блажени, но за да го сватиме, за да го сватиме нашиот однос кон Бога и нашите очекувања, а од друга страна нашите должности. А овде вели, блажени се оние слуги кои господарот ќе ги најде будни кога ќе си дојде. И го очекуваме господарот да дојде. Вистина ви велам, дека ќе се препаше. Кој, што, што, на што се цирва која некој ќе се препаше? А? Дека е спремен да служи. Аје ги засука ръкавите, точно, да, тоа е нашиот израз. Ке ги прилегне до трпезата и ке дојде да им служи. Иако ние се му должиме на да Господа, тој ништо не ни должи нам. Кога ќе дојде Господарот, тој е спремен да служи. И не само тогаш, мислам, Господарот служи цело време, преку Исуса, ако видиме, па Исус не дојде, вели, за да му служат, туку да служи. Неверојатно. И тоа е милоста, значи никако тука не треба да гледаме. Пазите, голем греф е да милоста ја прикажувате како нешто Не знам што треба да го заслужите или должен ви е Господ нешто. Не, тоа е милост. Тоа не дека е должено од нешто. Затоа се вели награда, не плата, плата е за гревот. А спасението е награда, дар, сори, поклон. Тоа е затоа што е милостив. Значи, која ќе завршиме се и која ќе си дојдеме дома, Ке дојде господарот, ке не земе, како што вели во Јован 14 глава, ке не однесе таму, каде што е и он, и ке не седне и тој ке не служи. А ништо не ни е должен. Се што должиме, ние му должиме. Тоа е наградата од Бога. Значи, ние сме наградени од господарот само затоа она, за она што сме го сториле, а што било едноставно наша должност да го правиме. Колко е голем нашиот господар, нашиот Господ. Ова, ова го разбира љубовта, ова може да го разбира само љубовта. Тоа е неговата љубов, тоа е неговиот карактер, тоа се неговите величини. Ја не знам дали успеав да го долувам она што сакав, во кој контекст беше кажана оваа парабола и затоа и пак е повторам, како што вели таму, ако братот седум пати, а Петар ќе каже, на Петар Исус ќе му каже и седум пати по се, ти дојде, значи, се покаја за тоа што го сторил, твоја должност е да го простиш. Твоја е должност да љубиш, твоја должност е да служиш, твоја должност е ова, твоја должност... Тоа е наша должност. Ми сме неполезни слуги. Нека Господ ни помогне да разбереме ова <laughs> вистина, да, да разбереме не само ова, него целиот однос наш со Господа, тоа што можеме да очекуваме и треба да очекуваме од Господа и така натаму и така натаму. Оти, ако не го сватиме правилно карактерот Божи, ќе имаме проблем. Еве, денески во пулката беше спомнато а, тоа во последното време луѓето, на луѓето ќе им биде објавен Божиот карактер на ваков или на ваков начин највеќе, но одговорноста стои до нас. Така да, на сите ќе им биде јасно кој е Бог, а кој е другиот. И секој ќе може да донесе јасна одлука. И секој зависи од таа одлука. Нека Господ ни помогне, ние веќе сме донеле одлука, но да се задржиме на таа одлука. Амин.